tai cher amen lace amen, sta până natru malim nasa, bido șarib nasa, te tromas, te vițias tut, tut, o cerica de Dade vosana în dolcerurea, te somnal cerdiol tiro nav, te avelot hagaripen tiro, te cerdiolo camipen tiro, sara dolcerurea, aia calio prepuv. Amaroma roi sipnasche, dele sa menge avdives, tai artisara menge amare doșa sarlia mei artisaras amare doșa lenge, tai mai ingera men amen andozuma vipen, tai mestiara men lehohavnestar. και τη ρώσιου τα γαριπένε τα ισόρ τα Ισλάβα. Le dadeskiri, τα ελετσαβέσκυρι, τα ελεσομνάν duhoskiri, akana tai sadaiek, tai andol shelibersha, le shelibershen Oh.